بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو حنيفة نومان ibn Sobit rahimahulloh ya'ni siz bilan bizga imom azam ismi bilan mashhur bo'lgan kishi Yazid ibn Harun u kishi haqida shunday deydi Abu Hanifadan ko'ra aqlliroq, afzalroq va xudojo'yroq boshqa odamni bilmayman. Bu kishi chiroyli yuzlik, kelishgan bir gavdalik, shirin so'zlik, xush muomalali kishi edi. U kishi nihoyatda bir libosini pokiza tutadigan hamda o'zini chiroyli bir atirlar bilan bo'ladigan kishi edi. U kishi bir joyga majlisga kirib borsa, hali odamni ko'rishmasdan turib, sochgan atirlarni xushbo'yidan u kishini kirganligini hididan bilishar edi. Bu kishi o'zining asl ismi An-Nu'mon ibn Sobit ibn Marzuban. Abu Hanifa kunyasi bilan mashhur bo'lgan bu kishi. Abu Hanifa Banu Umayya xulofolarini, xalifalarining asrining oxirida hamda Banu Abbos urug'ini asrini avvalida yashadi. Bu Abu Hanifa yashagan davrda xalifalar ulamolar nihoyatda bir izzat ikrom qilar edi. Ularga ko'p hadiyalarni berishar edi. Izzat hurmati joyida bo'lar edi. tirishlik masalasi hal qilingan. Lekin Imom Azam xalifalardan mana shu hadiyalarni olishlikdan o'zini uzoq qiladi. Shuning uchun hayotini bir qismini tijoratga ajratgan. Chunki albatta beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan baland bo'ladi. Xalifalardan Al-Mansur kunlarni birida Abu Hanifani o'zini majlisiga chaqirdi. Abu labbay deb keldi. Suhbat chiroyli suratda davom etdi, izzat, hurmat, ehtirom ko'rsatilindi hamda din, dunyo ishlari haqida so'rab javoblarni olib bo'lgandan keyin Abu Hanifa ketishlik izni so'radi. Turib ketar ekan, Xalifa Mansur ichiga 3000 dirham solingan xaltani uzatdi. O'zi Mansur ancha baxil odamlardan bo'lgan. Shunga baxil bo'lishiga qaramasdan, o'sha paytda odat bo'lgan olimlarni izzat ikrom qilishda deb 3000 dirham solingan xaltani berganida Imom Azam oldimi? Olmasa xijolatli holat. Olishni xolamaydi, qanday bir yo'l tutdi. Mana shu 3000 solingan xalta uzatilganda, "Ey Amiral Mu'minin" dedi, "Men bu Bag'dodda g'arib odamman" dedi. Ko'p ham qarindoshlarim yo'q. Buncha pulni saqlagani joyim ham yo'q. Agar rozi bo'lsangiz, Baytul molda turib tursin shu pul, kerak bo'lganda men borib so'rayman, qaytarib berasiz dedi. Xalifa rozi bo'ldi bunga. Olmasdan chiqib ketdi. Shu voqeaga hech qancha vaqt o'tmasdan Imom Azam vafot qildi. Endi u kishining uyida bu 3000 ga bir necha barobar ko'p keladigan pullarda turganligini, odamlarning omonatlarini turganini ko'rgandan keyin bundan xabar topgan Mansur Alloh rahmat qilsin Abu Hanifani chiroyli hiyla qilgan ekan. Bizi qo'limizdan pulni olmabdi, lekin rad qilishlikni ham chiroyli suratda rad qilibdi dedi. Imom Azam bunday qilishligida bir ajablanishlik kerak emas edi. Chunki u shuni aniq bilar edi. Bandani qorniga yegan luqmasini ichidagi eng afzali o'zini qo'lini mehnati bilan, kasbi bilan topib yegan luqmasi edi. Payg'ambarlarda ulug'laridan bo'lgan Davud alayhisalom ham o'zini qo'lini mehnati, temirchiligi bilan tirishligini o'tkazgan. Shuning uchun eng yaxshi odam kim? Birovlarni hisobidan kun kechirmaydigan odam. Eng yomon odam kim? Birovlarni hisobidan yashaydigan odam. O'zini tijorati mustaqil kishi edi. Hayotini bir qismini ilmga bergan bo'lsa, bir qismini tijoratga ajratgan edi. U kishi matoh savdosini qilar edi. ipakdan bo'lgan, jundan bo'lgan matoh va ko'ylaklarni tijorati savdosi bilan shug'ullanar edi. u kishini Iroq shaharlari o'rtasida borib keladigan tijorati nihoyatda rivoj topgan edi. U kishini o'zini e, alohida do'koni bor edi. Savdodagi halolligi, muomaladagi yumshoqligi, to'g'ri so'zligi, saxiyligidan u kishini do'koniga juda ko'p odamlar kelardi. U kishini tijorati keng edi, Alloh taoloning fazli bilan ko'p rizq kelib turar edi. U kishi pulni haloldan olar edi, halol o'rniga sarflar edi. tijoratini yili 1 yil to'lishiga tijoratini, moli mulkini hammasini hisoblab turib, o'zini nafaqasi uchun kerak bo'ladigan pulni ozgina qismini olib qolib turib, qolgan qismini hammasiga qorilarga, muhaddislarga, faqihlarga, talaba ilmlarga kerak bo'ladigan oziq-ovqat, kiyim-kechakni olardida hammasini tarqatib ihson qilib berardi. Ihson qilib beryapti aytar edi. Bu o'zingizlarning molinglarni foydasi. Allohga qasam, men o'zimni pulimdan bermayapman sizlarga. Alloh taolani sizlarga yozib qo'ygan rizqingizlar edi, o'zinglarniki deb beradi. Ba'zi shunday bo'ladiki, shu infoq ihson qilayotgan odam infoq ihson qilib qo'ygan bo'lsa, go'yoki haligi ihson qilingan odamning oldida bir haqdorga o'xshab qoladi. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni val atha. Ey iymon keltirganlar, qilgan sadaqotinglarni minnat qilib, orqasidan aziyat berib, odamlarga aziyat yetkazib, habada qilmanglar. Bunaqa orqasidan minnat keladigan, aziyat keladigan sadaqadan ko'ra bir og'iz shirin so'z afzal bo'ladi. Shuning uchun berayotgan odam Imom Azamni o'rgansin. Berib turib, bu sizlardiki deyapti. O'zingizlardiki, Alloh taolo faqat meni qo'limga qo'yib qo'ydi, men ham kelib tarqatib qo'yapman sizlarga dedi. Abu Hanifaning saxiyligi, qo'li ochiqligi hammaga ma'lum mashhur edi. Ayniqsa o'zini do'stlariga, hamsuhbatlariga, tanishlariga mana shu saxiyligini nihoyatda bir keng ko'rsatardi. O'zini do'stlaridan bir majlisda o'tiradigan do'stlaridan biri aytdiki, "Ey Abu Hanifa, menga dedi falondaqa ko'ynak kerak" dedi. Rangi qanaqa bo'lsin, rangi falondaqa bo'lsin dedi. Sabr qilib turing, kelsa xabar qilaman dedi. Bir qancha vaqt o'tdi, haligi odam talab qilgan ko'ynak keldi. Abu Hanifa bu ko'ynakni haligi birodarga uzatib turib, "Mana keldi" dedi. xaridor ko'rdi, yoqtirdi, "Qancha beraman?" dedi. Deganida 1 dirham dedi. Ya'ni 1 kumushtanga dedi. Haligi odam hayron bo'lib, Bir tangamidi? Bir tanga dedi. Men sizni hazlashada o'ylamadim men bilan desa, hazlashayotganim yo'q dedi. Aytadiki, men ikkita ko'yni edi, ikkita ko'yni edi. 20 dinori 1 dirhamga sotib oldim. 20 dinori 1 dirhamga ikkita ko'yni sotib oldim. Bittasini 20 dinorga sotdim. Bunisi 1 dirhamga qoldi. O'zimni birodarimdan foyda olishni xohlamayman, narxini bering dedi. dadan foyda qilmasangiz, Kim keladi oldingizga? Chunki sizni do'kaningizga kelayotgan odam bari tanishlaringiz keladi. E to'g'ri ham. O'sha tanishingizga borib namozxonmi, Alloh xudo deydigan pokiz odammi, shunaqa odamni qo'liga pul berishga haris bo'laveraylik. Chunki halolni oladi, halolga sarflaydi, siz bergan pul bilan quvvatlansa ibodat qiladi. Shuning uchun mana shu qo'limizdagi chaqa ham Allohni tanigan, Alloh degan odamning qo'liga tushishlikka haris bo'lishimiz kerak. Kunlarning birida Abu Hanifaning do'koniga bir qari ayol keldi. "Ey imom" dedi, "Menga falon falon ko'ynak kerak." Abu Hanifa ko'ynakni chiqarib berdi. Hali ayol aytdiki, "Men bu nahnavolarni bilmayman ko'pam. Menga taniga bering" dedi. "Ozgina foyda qo'ying bo'pti" dedi. Chunki bu narsa omonat dedi. Imom Azam ko'ynakni oldi, kampirni qo'liga berdi-da, "Abga to'ring" dedi. kelgan narxiga bering dedi. Ozgina foyda qo'ying deganida olib ketavering dedi. Nimaga olib ketaman desa aytdiki, men ikkita ko'ynakda bir savdo qilib dedi. Olganman, bittasini sotdim dedi. Ikkita ko'ynakda 10 dinorga sotib olib, bittasini 6 dinorga sotdi. Ikkinchisi qanchaga tushdi? Shuni ham foydasini olmasdan zarariga berib turib, omonat degani uchun, qari kampir bo'lgani uchun saxovat qildi, muruvvat qildi. Bu mana shunday bir saxiyligi keng bo'lgan, qo'l ochiq, saxovatli kishilardan edi. Sizdan foyda olishingizni xolamayman dedi. Kunlarda birida Abu Hanifaning majlisida o'tirgan bir kishini kiyimini nihoyatda yudaganligiga ko'zi tushdi imomda. Majlis tugadi, hamma turib ketgandan keyin hali odam o'tirib qoldi. Imom Azam hamma ketganini ko'rgandan keyin ta'sir dedi, "O, janomazni ko'taring" dedi. Ko'tarildi, tayda ichiga 1000 dirham solingan xalta turardi. Olib ustingizni boshingizni to'lab oling birodar dedi ya'ni hammani oldida emas berayotganligini ko'z ko'z qilib uni yerga urib emas hamma chiqib ketishini kutib usti boshingizni to'lab oling dedi haligi odam hijolat bo'ldi taqsir dedi men pulim bor odamman dedi menga bu dirhamni keragi yo'q dedi unda nimaga ustingizni to'lab olmaysiz axir payg'ambarimizni hadisini eshitmaganmisiz agar alloh taolo innalloha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi bir bandaga ne'mat bergan bo'lsa shu ne'matini asarini ko'rishingni xohlaydi degan. Ustingizni to'llab oling. Allohning ne'mati asari ko'rinsin ustingizda. Birodarlaringizni bu ko'rinishingiz bilan noqulay ahvolga solmang dedi. Ya'ni buni nima deb tushunamiz? Alloh taolo bir bandaga bergan bo'lsa, bordaqa yashash kerak. Endi bizda shunaqaki, e, borlarimiz ko'rsatishliganda o'ldirib yuboradi bir yo'li. Bu albatta tashqi ko'rinishimizga e'tibor berib yurishlik kerak. Lekin davlatdan odamlar, ha, domla aytdi, endi men mashinani sotib qimmatini olishim kerak ekan. Mo Veslinga qarab, bunaqa emas. Ulamolar aytadi, mana shu hadisning sharhida davlatman odam davlatmandligini atrofidagi bechoralarga, qarindosh urug'lariga xayr ihson sadaqasi bilan ko'rsatsin boyligini deydi. Kim o'zarga xo'ja ko'rsinga dasturxon solishga emas, uyini yiliga 3 martadan kapremont remont qilishlik bilan emas. Alloh rozi bo'ladigan joyga sarf qilib puldorligini ko'rsatsin deydilar. Imom Azam xayr ihsonli kishi edi. Agar oilasiga ma'lum bir miqdorda moli dunyoda sarf qilsa, xuddi shuncha moli dunyoda kambag'al bechoraga olib tarqatib qo'yar edi. Agar o'zi bir qimmatbaho bir kiyim kiymoqchi bo'lsa yoki bir kiyimini yangilamoqchi bo'lsa, o'sha kiyimchalik pulni, kiyimni qadrchalik pulni miskinlarga tarqatib qo'yib turib, keyin kiyar edi. Agar oldiga biror bir taom qo'yilsa, shu taomni yeyishdan burun shu taomni qiymatchalik bo'lib tarqatib qo'yar edi. Ana haqiqiy Allohni tanigan, haqiqiy faqih bo'lgan olim odam boy bo'lsa qanaqa bo'lar ekan? U kishini aytgan so'zlaridan agar men qachon Allohning nomiga qasamda bir so'z chiqsa, har bitta chiqqan qasamimga bir dirham kumush pul sadaqa qilaman dedi. shu so'zni davom etdi. Qachon gapiryapti? Vallohi desa yoki Allohga qasam desa, hisoblab hisoblab turib, o'shuncha dirhamni sadaqa qilar edi. Keyin buni yana rivojlantirdi. Endi bundan keyin Allohning nomiga qasam ichib, vallohi desam, 1 dinor oltin tangadan sadaqa qilaman derdi. Ular boyligini ko'z-ko'z qilib pas, savobli ishlarga sarflab turib ko'rsatgan boyligini. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu qaraylik, Abdurrahmon ibn Avf qaraylik, Abu Bakr Siddiq qaraylik roziyallohu anhu. Bular Alloh yo'lida tarqatayotganligi uchun boyligi bilan, bo'lmasa Abdurrahmon qullari bilan yursa, u tashqi ko'rinishi kiyimidan farqlangan emas. Hafs ibn Abdurrahmon ismli kishi Abu Hanifaning tijoratiga sherik edi bir qismiga. Uni ana shu Iroqdagi shaharma-shahar yurib tijorat qilganda mollarni berardi Abu Hanifa Hafsga bir matohlarni berib turib aytdiki, mana mana ko'yninglarda aybi bor. Sotayotganda egasiga ko'rsatib, aytib soting dedi. Habs olib ketdi. Haliga gap esidan chiqib qolib, molni hammasini sotib yubordi. Aytib qo'yish esidan chiqib qoldi. Sotib bo'lgandan keyin esiga tushdida, haliga odamlarni eslashga qattiq kirishib qoldi. Kimidi ekan, qayerda ekan, qana topsam bo'lar ekan. Harakat qildi, urindi, iloji bo'lmadi. Qaytib kelib, Imom Azamga falon-falon ish bo'ldi. esimda yo'q, sotib yuboribman, topamadim dedi. Bu gapni eshitgandan keyin ko'ngli taskin topmasdan ana shu safargi tijoratdagi hamma molini sadaqa qilib yubordi. Abu Hanifa yaxshi ham suhbat edi. Yaxshi do'st edi. U kishini suhbatda o'tirgan kishilar albatta u kishining ilmidan, axloqidan, tarbiyasidan, muomalasidan rohatlanishar edi. Kunlarning birida tabaa tobeinlardan Abdulloh ibn Muborak bilan Sufyon savli gaplashib o'tirar ekan, Abdulloh ibn Muborak Sufriyonga shunday dedi. "Ey Abu Abdulloh, Abu Hanifani hech g'ibbat qilganini ko'rmaganman. Nohata bir yaxshi odamda" dedi. Hatto dushmani haqida ham bir yomon gap gapirganini eshitmaganman dedi. Ham suhbatiga javob berib, Sufyon aytdi: "Abu Hanifa o'zini qilgan savob ishlarini birovga berib yuboradigan ahmoq odam emas." Ya'ni qilgan ishlarini birovga berib yuborishlikdan aqlli bo'lgan odam dedi. Bu kishi o'zi tanigan, tanimagan kishilar, biz bu kishini ilmini gapirmayapmiz. E'tibor beryapsizlarmi? Bu Imom Azam siz bilan bizning mazhabimizning boshlig'i. Bu ilmini gapirmayapmiz, faqat tijoratini, odamlar bilan qilayotgan axloqini, muomolasini gapiryapmiz. Agar u kishining majlisiga biror bir notanish kelib o'tirib qolsa, u adashib kelib o'tirib qolgan bo'lsa ham, majlis tugagandan keyin hali odam bu holidan xabar olardi. Ismini so'rardi, qayerdan kelganligini, nima hojati bo'lsa, ravo qilishi qasdida bo'lar edi. Abu Hanifa mana shuncha sifatlarning ustiga yana tunlari qiyomul laylda namozda turadigan kishi edi. Qur'on tilovatini tinimsiz davom etkazadigan kishilardan edi. Saharlarda istig'for aytar edi. Bir jamoat gaplashib o'tirar ekan, Abu Hanifa ustiga kelib qoldi. Kelib qoluvdi, hali jamoatdagi gapirayotgan odam Abu Hanifaga ko'rsatib, "Mana odam" dedi. Kechasi uxlamaydigan odamlardan dedi. deganda eshitishi bilan bu gapni shart qaytardi. Yo'q, men unaqa odam emasman dedi. Lekin bundan keyin shu gapingiz yolg'on bo'lmasligi uchun Allohga qasam, o'lgunimcha boshimni yostiqqa qo'ymayman kechasi dedi. Va shu kundan boshlab Imom Azam 40 yil xufton tahorati bilan bomdod namozini kanda qilmay o'qigan odamlardan. 40 yil uxlamasdan namozda turib, xuftonga qilgan tahorati bilan bomdodda o'qigan edi. U kishi namozga turar ekan, tun yer yuzini qoplab odamlar do'konlarni, ishlarini yig'ishtirib, hamma yotib yonboshlab uxlagani tariyari qilganda, bu kishi eng chiroyli liboslarni kiyib, xushbo'ylarni o'ziga sochib, bezanib mehrobga kelardi, quloq qoqib namozga turardi. Tong otpicha namozda turardi. Ba'zida Qur'onni xatm qilardi to'laligicha. Ba'zida bir kechani o'zida faqat bittagina oyat bilan o'tkazib yuborardi namozni. U kishi mana shunday o'qigan namozlarning birida balis saatu mawaiduhum was saatu adha va amar balis saatu mawaiduhum was saatu adha va amar mana shu oyat bilan kechasi bilan takrorlab namozni tugatdi. Oyatning mazmuni shundayki, bugina emas, balki ularga mangu azob uchun va'da qilingan vaqt qiyomat soatidir. U soat yanada balolik, yanada achiqdir. Bitta shu oyatni takrorlab saharlikkacha tugatib yuboradi. 40 yil xuftonning tahorati bilan bomdod namozini o'qigan kishi edi. U kishi Qur'onni 7000 marta xatim qilgan edi. Vafot qilganda ham ana shu Qur'onni 7000 marta xatim qilgan joyda o'tirib vafot qilgan edi. Alloh taolo u kishini keyingi ummatlarga ibrat bo'lishligini xohladi. u kishini davlatmand qildi. Yuqorida aytib o'tdik, biz o'qiyotgan tobiinlarning ko'pchiligi faqir edi. Ato ibn Abrabo, Muhammad ibn Sirin boshqalar. Mana endi boy. boy ko'ray qanday bo'lgan ularni Alloh taolo bergan ilmi Allohga yaqin qilgandek faqirligi ham Allohga yaqin qilgan endi boyligi ham Alloh taologa yaqin qilgan ular o'zlaridagi boylikni Alloh rozi bo'ladigan joylarga sarflab boyligini haqlariga ko'rsatgan Alloh subhanahu va taolo ularning hayotidan o'qib ibratlanib ularga iqtido qilishligini hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.